saziato di te, te fiore selvatico, di te, di lei, il mio morire romantico. Dico di te, stronza tra le belle, hai amato la mia mente, io re divento lunatico, lunatico, lunatico. Fabule intreccio Raccontiamo la storia della scopata in testa, ce ne prese e basta, la voglia sempre più eroica di te, in mente me molla favola stravolta. Mia, mai saziato di te, tu fiore selvatico, di te, di lei, il mio morire romantico, dico di te, stronza tra le belle, eh, ma la mia mente io ora divento lunatico, lunatico. Mai saziato di te, tu fiore selvatico, tu fiore selvatico, di te, di lei, il mio morire romantico. Dico di te, stronza tra le belle amato eh, la mia mente, io re divento lunatico favola intreccio, intrutte outro, siamo la storia della scopata in testa. La voglia sempre più eroica di te in mente non me molla. Favola stravolta, favola tempesta, mai saziato di te, tu fiore selvatico. Di te, di lei, il mio morire romantico, il mio morire romantico. Lacrima te, stronza tra le belle, è amato la mia mente, io ora divento lunatico, io ora divento lunatico. favola intreccio entro te outro, siamo la storia della scopata in testa, psycho, la voglia sempre più eroica di te in mente. In mente. fabula in 300 te outro. Siamo la storia di una scopata in testa, la voglia sempre più eroica detenmente ne molla. Favola stravolta, stavolta dimmi sì. Stavolta dimmi sì, per forza, per forza. O me sparo, o me sparo. Mai saziato di te un fiore selvatico, di te, e di lei, il mio morire romantico, dicono di te, stronza tra le belle, ma con la mia mente io re divento lunatico, divento lunatico. Fabula intreccio intro te altro, siamo la storia che la scopata in testa, psycho, la voglia sempre più eroica di te in mente me molla favola stravolta, dimmi di sì stavolta, anche in mezzo alla tempesta. Wizard sembra crack. Danzano, fiori, serve dive bruciano, gocciolano sudori di seduzioni vibrano l'aria, Le vrai sur le vrai mon chéri Caviale Don Perignon Donando l'ondolando bruciando intorno parole in fiamme lancia Lanciafiamme Livre sur livre Montmartre brucia tentato tuo a me La voglia me molla Livre e l'ingerino Robert Pensiero stupendo danzano, d- d- danzano fiori, fiori, fiori, serve dive. Danzano fiori, serve dive, bruciano, gocciolano sudori, seduzioni, vibre nell'aria, le presso, le premono, sherry, caviale, don perignon, donando, dondolando, bruciando intorno parole in fiamme, le presso, le remo, mat brucia, attentato tu a me, da voglia me molla. Dirigere in un rock band Seduzione d'un tratto tratto di Picasso Il tuo volto nel tempo Amare il tuo fiore come tratto di compasso Giotto feeling infiniti il cerchio d'avere te, il tatto, contatto, mano di tagli d'un tratto, tamo, alba tua, il tuo piacere sovra ogni cosa, ogni causa mia per una notte, sposa meravigliosa. Seduzione d'un tratto, tratto di Picasso, il tuo volto nel tempo, amarti, il tuo fiore come tratto di compasso, giotto fino in infinite il cerchio d'avere te, il tratto, contatto, mani di tagli d'un tratto tamo, alba tua, il tuo piacere sopra ogni cosa, ogni mia causa, mia per una notte sposa meravigliosa. Danzano fiori, serve dive bruciano, gocciolano sudori di seduzioni, vibre nell'aria, le presso le vai, mon cherry, chiaviale, don Perignon, donando, dondolando, bruciando intorno, parole in fiamme, lancia fiamme, può essere un evremo, un mat brucia, attentato tuo a me, la voglia non mi molla. Pigreino Robert Wizard sembra crack. Sottili vibrazioni eh, nell'aria. Sottili vibrazioni nell'aria. Flebilini, lingerie, sodalizi, vizi, corriamoli tutti. Me, istigator questi peccati famoli tutti il nostro amor fraudolento farabuto farabuti i nostri cuori sì prenderanno tutto desiderio si fa piacere, smodato, sodalizio di sensi sexy, del letto che fu sudario dannato, ora conte, conte un re, conto fino a tre, un, due, tre, vieni, savage, via con me, vieni, savage, via con me, centro, cuore tuo vi è un eroe che sopra ogni errore, sopra neanche luce. Vide abbastanza, ho la fama che acceca, i miei fiori sono tutti allucinati e un po' spaventati, chissà perché. Ti porterò a correre il tuo vizio nei prati dannati d'Eden. Prendi sta mela, sciogli i paradossi, due sessi unici insieme. Voce di lei che telepatia io godo un momento di redenzione con te o oh, è peccato non più vizio, merito al piacere, il mio inchiostro vi mette a sedere, alzati con me mia regina, sopra il regno dei miei peccatori, santo dei viziosi, santo sottili vibrazioni nell'aria, flebili di linee, sodalizi, vizi, corri. Riamoli tutti, mestigator di sette peccati, famoli tutti, il nostro amore, farà buti, farà buti i nostri cuori, sì, prenderanno tutto, sì sfonderanno letti. Sudditi di peccato stanotte sei mia, mia divina follia. Portami dove insano desiderio si fa piacere smodato. Ha come artista a proteggerlo c'è un cigno. Primo. Fiore selvatico. Come Mate e Betty mi hanno insegnato, Levi Strauss istruito. Io ho soldato, io ho soldato, la mia rima mina. Nina Pinta, una canna de Santa Maria. Io sono Gesù il selvaggio, rio di ogni peccato e rifarei tutto, nessun lutto. Ti dedico più che la ragione, la follia gambe avverti, fiore dei sensi. ah, come artista, primo fiore selvatico come Mata e Betty mi hanno insegnato. Levi Strauss istruito, io soldato, io soldato la mia rima mina, nina, pinta, una cantana di Santa Maria. Io sono Gesù il selvaggio, reo di ogni peccato e rifarei tutto, nessun lutto. Ti dedico più che la ragione, l'elegante follia d'averti. Fiore dei sensi, fiore di tutto. Ah, come artista, premio fiore selvatico come Mate e Betty mi hanno insegnato Levi Strauss, istruito. Io soldato, io soldato, la mia rimammina Nina Pinta, la santa canna di Maria. La santa canna di Maria. Siete solo una manica di coglioni. Sapete perché? Non avete il fegato per stare dove vorreste stare. Voi avete bisogno di gente come me. E serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito del cazzo e dire quello è un uomo cattivo. Beh? E dopo come vi sentite? Buoni? Voi non siete buoni. Sapete solo nascondervi, solo dire bugie. si respira a stento, fiori di assenza, magari whisky o assenzio. Viaggio troppo in testa, tempeste placate dall'alcol, alcol, rivo trilirica, dentro un mare acido, lei sensazione di una puntina vinilica, lei è il suo nuovo fottuto miglior pezzo, lei corre a perdifiato dentro un mare di musica in amplesso, persa, lei persa nello stesso mio ritmo. Si respira a stento, fiori di assenza, magari whisky o assenzio, viaggio troppo in testa, tempeste placate dall'alcol, alcol rivo trilolirica, dentro un mare acido, lei sensazione di una putina vinilica, lei e il suo nuovo fottuto miglior pezzo, le corre a perdifiato dentro un mare di musica in plesso, pensa lei persa, nello stesso mio ritmo, nello stesso mio ritmo. Ed ecco, eravamo su una fottuta ritmo, con quel pezzo che scorreva come l'asfalto sotto le gomme cerchiazzi settato il mezzo. Lo stereo sparava, lo stereo mirava, mentre lei avara amava solo musica in un mondo dove è meglio amare un'immutabile lirica che una scopata venerea Venere suicidia in una roulette di pillole di musica. In una roulette di pillole di musica. Ed ecco, eravamo sulla fottuta ritmo, con quel pezzo che scorreva come l'asfalto sotto le gomme cerchiate settato al mezzo. Lo stereo sparava, lo stereo mirava, mentre lei avara amava solo musica in un mondo dove è meglio amare un'immutabile lirica che una scopata venerea, Venere suicidia in una roulette di pillole di musica, Venere suicidia in una roulette di pillole di musica, Ti porgevo viole di violini di scuola al veleno delicate come a vedove d'amore. Ti scorgevo al correre e sedere sulle panchine annichilite quelle sere scomode e nere come aspettando redenzione. Ti accorgevi di me mentre il mio ventre urlava per la lassiti, amore, malincuore e dolore. Il sapore, la rosa velenosa d'un tango. Ora distolgo gli occhi dai tuoi del mio incanto Intanto rimango fiore selvaggio nero come nero il veliero, pirata dove poi sparisco. Sinnox e lusso, scriverti pericolose parole colosso, amore si scrive spesso col rimorso di te. Sorgevo viole di violini di scuole al veleno delicate come a vedove d'amore. Ti sporgevo al correre, e sedere sulle panchine annichilite, ove quelle sere scomode nere come aspettando redenzione. Ti accorgevi di me mentre il mio ventre urlava per lassiti, amore a malincuore e dolore in sapore la rosa velenosa d'un tango, ora distorgo gli occhi dai tuoi nel mio incanto, intanto rimango fiore selvaggio nero, come nero il veliero. Pirata ove poi sparisco, stil nox e lusso, scriverti parole colosso, amore si scrive spesso con rimorso, te. Ti porgo viole di violini di scuole, al veleno delicate come a vedove d'amore. Ti scorgevo al correre, sedere sulle panchine annichilite, ove le sere scomode nere come aspettando redenzione. Ti accorgevi di me mentre il mio ventre urlava per la siti, amore a malincuore e dolore. Insapore la rosa velenosa d'un tango, ora distolgo gli occhi dai tuoi del mio incanto, intanto rimango, fiore selvaggio nero come nero il veleno pirata, ove poi sparisco, stillarsi il lusso, scriverti parole colosso, amore si scrive spesso con rimorso. Te, amore si scrive spesso con rimorso. Te, te. Ti porgevo viole di violini, di scuole al veleno delicate come a vedove d'amore. Ti scorgevo al correre, sedere sulle panchine annichilite quelle sere scomode nere come aspettando redenzione. Ti accorgevi di me mentre il mio ventre urlava per la city, amore, a malincuore e dolore. Insapore la rosa velenosa d'un tango, ora distolgo gli occhi dai tuoi del mio incanto, intanto rimango fiore nero selvaggio, come nero il vegliero pirata, ove poi sparisco, still nox e lusso, scriverti parole colosso, amore si scrive spesso con rimorso. Te, te, amore si scrive spesso con rimorso. Te. scosso da un altro rincorso posso mi permetto di dire che vendetta senza lei sarebbe imperfetta senza l'ombra di una lametta vita infetta fetta perfetta difetta di te che con te invece non ci sarebbe niente da niente per niente niente mentre l'inchiostro di lacrime, inchiostro di fuligine di scuole, sulle spalle il rimorso di scrittore, rimorso, ricordo, rincorso, a ritroso da una madre perfetto dietro quando noi eravamo perdute anime nere. Rimpianto rimorso di un osso, morso da un altro, rincorso, posso, mi permetto di dire che vendetta senza lei Sarebbe imperfetta senza l'ombra di una lametta Vita infetta, fetta perfetta Difetta di te che con te invece Non ci sarebbe niente da, niente per, niente niente Mentre l'inchiostro di lacrime, inchiostro di fuligine di scuole, sulle spalle il rimorso di scrittore, rimorso, ricordo, rincorso, a ritroso da una madre perfetto dietro, quando noi eravamo perdute anime nere pianto rimorso di un osso, morso da un altro rincorso, posso, mi permetto di dire che vendetta senza lei sarebbe imperfetta, senza l'ombra di una lametta, vita infetta, fetta perfetta, difetta di te che con te invece non ci sarebbe niente da, niente per, niente niente mentre l'inchiostro di lacrime, inchiostro di fuligine di scuole sulle spalle il rimorso di scrittore, rimorso, ricordo, rincorso a ritroso da una madre perfetto dietro quando noi eravamo perdute anime nere rimpianto rimorso di un osso morso da un altro rincorso posso mi permetto di dire che vendetta senza lei sarebbe imperfetta senza l'ombra di una lametta vita infetta fetta perfetta difetta di te che con te invece non ci sarebbe niente da niente per niente niente mentre l'inchiostro di lacrime, inchiostro di fuligine di scuole, sulle spalle il rimorso di scrittore, rimorso, ricordo, rincorso, ritroso da una madre perfetto dietro quando noi eravamo perdute anime nere. voglio essere figlio di puttani d'artisti, mezza preda crisi di soldi, più che di filosofia di Didi che non verrà la mia vita. Nah, ma che me frega se è una merda sta vita vissuta senza una festa, troppo tardi ora per fare l'Elvis. Se sono magnati infamia i miei microfoni, cuovadis, sopporci sti romani sono il solo sempre perché senza il leone le pecore sembrano lupi Copioni di miei coglioni, io sono amore vostupri. Non voglio essere figlio di puttani d'artisti, mezza preda crisi di soldi, più che di filosofia di non verrà la mia vita. Nah, mm, ma che mi smerda sta vita vissuta senza una festa. Senza il leone le pecore sembrano sempre lupi. Senza leoni le pecore sembrano sempre lupi. Taglio il taglio di ghigliottina e basta. Forse una pasta risolve sta ressa dei pensieri neri, velieri, pirati, albatri rimasti a sedere, anni devastati, pensieri e chimere, nere con rose, oso ove si vede ode e si vede il destino svanire. Scrivere con dei meno nella mia bio, bio rich che di riccia l'anima annichilita da sta vita d'infamia. ama mia anima mia rima con follia Rima in festa del mio stupro di coscienza fatta a fette da me e non me ne frega niente. Se non me ne frega lo, sbaglio sapete raga. Una vita arrollata in sta rizla, cerco solo chi m'appizza, sta vita pazza, vissuta testa in piazza, una pazzia.